Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հուլիսի 4-ին հայ բեմարվեստի մեծագույն վարպետ Մհեր Մկրչյանը կդառնար 85 տարեկան։ Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց Ալեքսանդրապոլի ամերիկյան որփանոցում ապաստան գտած երկու որբերի Մշեցի Մուշեղի ու Վանեցի Սանամի ընտանիքի առաջնեկն էր նա, Ֆրունզիկ Մկրչյանը, ով հետո պիտի փոխեր իր անունը պատճառաբանելով. «Մեղքս ինչ թաքցնեմ»։ Երբ ինձ ու ինձ որոշեցի որին բոլոր դժբախտությունների պատճառը Ֆրունզիկ անունն է, որոշեցի անունս փոխել եւ դարձա Մհեր Մկրչյան։ Իր երկու անուններով էլ նա Լիուլիվա ելեց հայ եւ օտարազգի հանդիսատեսի սերն ու ճանաչումը։ Արժանանալով Հայաստանի եւ ԽՍՀՄ պետական մրցանակների եւ ժողովրդական արտիստիկությունների, Վրաստանի ժողովրդական եւ Դաղստանի վաստակավոր արտիստիկությունների։ Նրա երկրային կյանքը տևեց ընդամենը 63 տարի, իսկ երկնքում մարդու գտնվելը նա հավերժություն էր անվանում։ Ասել է, թե մահ չկա, կա հավերժություն, որի մի փոքրիկ ժամանակահատվածը մենք անվանում ենք կյանք։ հարգելի ունկնդիր, որպես հիշատակի եւ խոնարհումի турք մեծ արտիստին, ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում պատարիկներ նրա հուշերից, մտքերից եւ զրույցներից։ Ես չհասցրեցի մանկություն ունենալ։ Դերասան դառնալը պարզապես հեքիաթ էր, երազ էր, անհասանելի հերու բաներ ինձ համար։ Պատերազմի տարիներին մայրս աշխատում էր տեքստիլ կոմբինատում, իսկ ես օր ու գիշեր փակվում էի կոմբինատի կինոխցիկում։ Հենց կինոմեխանիկն էլ մի օր ինձ տարավ ինքնագործ խումբ։ Ներկայացվում էր Նամուսը։ Ծառայի փոքրիկ դերակատարը հիվանդացել էր։ Ես պետք է փրկեի դրությունը լուրջ դրամատիկ ու լարված գործողության ընթացքում փլավով լի ապսեն ձերքիս պետք է ներս մտնեի։ Իմ հայտնվելը համընդհանուր ծիծաղ առաջացրեց շատ էի վիրավորվել։ Այսպես սկսվեց իմ թատերական կյանքը։ Այսպես ես առաջին անգամ ծիծաղեցրի հանդիսատեսին։ Այն ժամանակ չէի էլ մտածում. գեղեցիկ է արդյոք իմ արտակինը։ Ես արդեն որոշել էի դերասան դառնալ եւ վերջ։ Ամբողջ 5 տարի ինքնագործ խմբում փորձում էի։ Հետո միայն իմ սիրելի Ժան Էլոյանը ինձ տարավ պրոֆեսիոնալ թատրոն ես զգացի, որ սա լուրջ բան է։ Մանուկ հասակում ես երազում էի փայլուն պսպղան հեծանիվ ունենալ։ Անկամ ժամերով կանգնում էի խանութի ցուցաբեղկի առաջ ու նայում։ Երազումս էլ էի տեսնում։ Եվ վերջապես տնեցիները խոստացան, որ հեծանիվ կառնեն։ Վրա հասավ հանդիսավոր օրը։ Մեր ամբողջ ընտանիքը մորս սանամի գլխավորությամբ շարժվեց դեպի խանութ։ Մայրս հագել էր իր միակ տոնական զգեստը եւ գլխավորում էր երթը։ Նրա հետևից քայլում էի ես, ձերքիս ինձ վստահված դրամապանակը։ Հետո դրամապանակից հանեցի փողը եւ ամուր սեղմեցի ափիս մեջ։ Այդպես երազանքս ասես ավելի մոտ էր տվում ինձ ու ջերմանում էր հոգիս։ Իմ հետևից քայլում էին քույրերս եւ բակի բոլոր երեխաները։ Փոքր եղբորս հպարտ-հպարտ քայլող աբոյի գլխավորությամբ, ով ժամանակ առ ժամանակ մոտենում էր ինձ ու նայելով աչքերիս մեջ խնդրում. «Կտաս քշեմ»։ Ես խորիմաստ լռում էի, քանի որ չէի ուզում կաշկանդել ինձ ավելորդ խոստումներով։ Ու հանկարծ ինչ որտեղ շատ մոտիկ հնչեց «Խոսում է Մոսկվան, խոսում է Մոսկվան»։ Ես երկար կանգնած էի ցուցափեղկի մոտ, ուր փայփլում էր իմ երազանքը։ Սեզամ, բացվիր։ Իսկ դռան վրա մեծ կողպեքն էր ու ինչ որ մեկի արագ зерքով գրված թուղթը։ Փակ է պատերազմի պատճառով։ 4 ու կես տարի իմ մանկության երազանքը մնաց փակ դռան հետևում։ Իմ երազած կերպարից, իմ երազած ամբողջական կատարյալ կերպարից, որ ես դեռ չեմ խաղացել, մի մաս, մի գից, մի հատկանիշ կա իմ խաղացած ամեն մի հերոսի մեջ։ Եվ եթե այդ բոլոր կերպարների բոլոր գծերը ամբողջանային մեկի մեջ, դա էլ կլիներ հենց կատարյալ մարդու այն կերպարը, որ ես կուզեի խաղալ։ Ես երազում եմ գտնել այդ տերը եւ խաղալ այդ կերպարը։ Իմ կարծիքով ամեն դերասան ձգտում է մի կերպարի, մի առավել ամբողջական ու արտահայտիչ կերպարի, այն կերպարին, որ ամբողջացնում է իր թեման, խորացնում իմաստավորում է։ Իդեալական են Չապլինի ստեղծած կերպարները։ Նման բանի հասնելու համար շատ ֆիլմեր են պետք ու շատ ժամանակ։ Ես իմ գրեթե բոլոր ֆիլմերն եմ հավանում եւ գիտեք թե ինչու։ Որովհետև ազնիվ խոսք, ես այդ բոլորը անկեղծ եմ արել։ Արել եմ իմ հնարավորությունների, իմ ունակությունների չափով։ Ցավոք, իմ հնարավորություններն այնքան մեծ չեն, որ ես կարողանամ ամեն ինչ կատարյալ անել։ Վահրամ Փափազյանի հետ առաջին անգամ հանդիպել եմ Լենինականի թատրոնում։ Նոր էի եկել թատրոն, Փաշայանն ու Էլոյանը ինձ համար նախատեսել էին անխոս դեր։ Քանի որ սենատում նստած 6-7 հոգին խոսք չունեն, այ դերերը տալիս էին սիրողներին։ Մեծ մորուք են կպցնում եւ այլն։ Գրիմ արեցին միջանցքի հայելու մեջ տեսա խայտարակ բաներ, մեծ աչքեր, քաղցած երեխա, նիհար, բայց ծերունու դեմքով ներս մտավ Վահրամ Փափասյանը։ Ժողովուրդը ոտքի վրա ծափահարում է։ Ինքը ուզում է խաղալ, ժողովուրդը շարունակում է ծափահարել։ Այդպես մի քանի անգամ առաջ էր գալիս, գլուխ էր տալիս, այս գլուխ տալը ամբողջ մի ցերեմոնիա էր։ Մի ներկայացում էլ դա էր։ Ես հետո հասկացա, որ այդ իրա ձեռքն էր։ Նա կարողանում էր այնպես անել, որ երբ ուզում էր ծափ տան, բայց երբ որ հագեցավ, ռազմաշունչ արդեն խաղաց։ Ես նստել եմ մեջտեղում ապշած։ Վահրամ Փափազյանին եմ նայում։ Ռազմաշունչ, ասաց, «Վե հոգի եւ բարձր դուքս»։ Դեռ չեր նայում իմ կողմը։ Ես որ առևանգել եմ ու հանկարծ տեսավ ինձ։ Տոասով է ու շարունակում է, որ առևանգել եմ, դու դուրս տարեք ասոր որ ես արևանգել եմ, դու դու դուրս տարեքսի։ Ես նայեցի բեմի հետև տեսա Էլոյանն ու Փաշայանը ծիծաղից խեղդվելով ասում են. «Փախիր, փախիր»։ Նոր ես հասկացա, որ ինձ է վերաբերում այս բոլորը։ Դուրս եկա ու փախա գնացի կաչագարանոց։ Հետո իմացա, որ Փափասյանը զայրացած դուրս է եկել ու ասել. «Ուր է, ուր է չոջուխի աչքերով այն ծերունին»։ Վահրամ Փափազյանը ինձ մի հոյակապ բան է ասել, երբ բնութագրում էր մեր երիտասարդներին, իմ մասին ասաց. «Այս մանչուն հետ մեկը պետք է»։ Երևանում հաճախ հարցնում էր. «Լենինական գերթաս մանչես»։ Ինչ կեն է թատրոնը։ Ահ, լավ թատրոն է։ Ինչ դերասաններ կան։ Հապա ինչ ժողովուրդ է։ Լեովին պաշտպանված քեզ զգում ես միայն երբ մորդ կողքին ես։ Հիշում եմ ամեն անգամ քնելուց առաջ ասում էի. «Մամ, առավոտյան անպայման ժամը 8-ին կարտնացնես, որովհետև 9-ին պետք է լինեմ ստուդիայում։ Նկամացուկ ծիծաղում էր։ Լույսը բացվում էր, ժամը 8-ն է, ոչ ոքի ինձ չի արտնացնում։ Մոտակայքում լսվում է սանամի երգի ձայնը։ Ես ինձ այնքան լավ էի զգում, տաքուկ, հանգիստ, կախարդական երազներ էի տեսնում։ Բայց երազներն այնքան են վտանգավոր, որ դրանց հաջորդում է դարժան իրականությունը։ Ժամացույցի սլակները ցույց են տալիս 11-ը։ Սանամ, ինչու չարտնացրիր։ Ֆրուշ ջան, չէիր լսում, ախր ժամը 7-ից քեզ եմ արտնացնում։ Սանամն ինձ երկով էր արտնացնում։ Բայց արդեն քանի տարի է ես արտնանում եմ զարթուցիչի ահավոր ճճոցից ու ամեն անգամ մտածում. ինչու կտրվեց սանամիս երկը։ Բայց ինչու եմ սա ասում։ Չէ որ մեզնից յուրաքանչյուրի տանը կան ու պիտի լինեն սանամները։ Թող որ նրանք կոչվեն Անահիտ կամ Շուշանիկ, թող որ նրանք անգիր իմանան Թումանյան, գիտենան Հովնաթանյանի ներկապնակի բոլոր գույները։ Թող որ մեկը լինի վաստակավոր, մյուսը մեդալների ու պարգևների արժանացած, երրորդը չունենա ոչինչ, միևնույն է, նրանց բոլորին տրված է երկրի վրա բարձրագույն կոչումը՝ մայր։ Ու քանի դեռ նա կա, դու միշտ երեխա ես։ Շատ բան եմ սովորել իմորից։ Խեղճ, անգրագետ կին էր սանամը։ Հազիվ էր ստորագրում, բայց ինձ ապշեցնում էր նրա խոհուն պահվածքը, հասուն տրամաբանությունը։ Ինչով կսպաղվեիք, եթե դերասան չդառնայիք։ Լավ կոշիկ կկարեի, թե թատրոնի չափ սիրեի։ Լավ գյուտեր կհորինեի, թե թատրոնի չափ սիրեի։ Մսագործել որ լինեի, ատաղձագործել որ լինեի, հանցագործել որ լինեի, պոեմներ կհորինեի, թատրոնի չափ թե սիրեի։ Սիրելով է միայն, սիրելով Հիշեցնում ենք եթերային ձերուղեկիցը Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է, որի այս հատվածում կանդրադառնանք Արցախցի ջութակահարուհի Դիանա Մեսրոպյանի մենահամերգին։ Հունիսի 25-ին Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացավ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի Լարային բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Մեսրոպյանի մենահամերգը։ Այն երաժիշտ կատարողի թվով 6-րդ մենահամերգն էր եւ 3-րդ համերգային ծրագիրը, որով նա ներկայացավ Ստեփանագերտի երաժշտասեր հանրությանը։ Ասենք, որ նույն ծրագրով հունիսի 12-ին Դիանան հաջողությամբ ելույթ է ունեցել նաև Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարը մի առանձին նախանձախնդրությամբ է հետևում Արցախցի երիտասարդ երաժիշտների կայացմանն ու ձեռքբերումներին։ Այս առումով Դիանան եւս բացառություն չէ, եւ տարբեր տարիների նրա ելույթները միշտ էլ մեր ուշադրությանն են արժանացել։ Արդեն 9 տարի է աղջիկը հավատարիմ իր ընտրած ուղուն փորձում է յուրացնել սիրած գործիքի գաղտնիքները, ջութակն ընտրելով որպես իր հույզերի ու զգացմունքների թարգման։ Իսկ ակունքում Արցախի պետական կամերային նվագախումբն է, որին պետք է վերապահել ինչպես Տիանահի, այնպես էլ շատ-շատ տաղանդավոր երեխաների բացահայտման ու մասնագիտական կողմնորոշման պատիվը։ Մենահամերգը վկայությունն է այն բանի, որ նա արդեն ունի իր հանդիսատեսը եւ կարեւորում է նրա կարծիքը։ Ցանկացած երաժշտի համար առավել եւս սկսնակ հանդիսատեսը լակմուսի թղթի դեր է խաղում։ Հենց նրա արձագանքն ու վերաբերմունքն է ոգևորում կամ թևաթափ անում բեմի մարդուն։ Ասենք նաև, որ Դիանայի պարագայում յուրաքանչյուր մենահամերգ ոչ միայն քայլ է կայացման ճանապարհին, այլև յուրօրինակ մի քննություն կամ հաշվետվություն նաև իր հաջողությունները լսարանի հետ կիսելու ցանկություն։ Պատանի երաժիշտը կատարման համար բավականին բարդ ծրագիր էր ընտրել։ Սա խոսում է այն մասին, որ կոնսերվատորիայի լարային բաժնի պրոֆեսոր Արտաշես Մկրչյանը, ում մասնագիտական խորհրդատվությամբ կատարվել է ընտրությունը, վստահ է իր սանի ունակություններին։ Աղջկա մասին խոսելիս հարկ ենք համարում ասել, որ նա ընդհանրապես չի զգտում քայլել հարթ ճանապարհով։ Աչքի անցկացնելով նրա մենահամերգների ծրագրերը համոզվում ես, որ ընտրված ստեղծագործությունները ոչ միայն կատարողական, այլև մեկնաբանության տեսակետից բավականին փորձ ու հմտություն են ենթադրում։ Ինչը սակայն արգելք չի հանդիսանում, որ աղջիկը ձեռք մեկնի դրանց։ Մեղեդայնություն եւ դրամատիզմ առայժմ սրանցով է առաջնորդվում ընտրություն կատարելիս։ Իմ դասատուն առաջարկում է որոշակի ծրագիր, որը ավելի շատ հավանում եմ եւ վերջում ինքն էլ իր համաձայնությունը տալիս է եւ արդյունքում ստացվում է այս ծրագիրը։ Սիրում եմ Չայկովսկու մտորումը։ Չգիտեմ ինչի հետ այդ կապված, երևի իմ հոգեվիճակի, ես ավելի շատ սիրում եմ մեղեդային երաժշտություններ, երևի հենց այդ պատճառով։ Համերգային ծրագիրը բացեց Բրամսի Սոնատ համար 2-ը գրված ջութակի եւ դաշնամուրի համար։ Նվագակցում էր Նադեժդա Հակոբյանը։ Ծրագրի առաջին մասը եզրափակեց Իզայիի ջութակի համար գրված սոնատ համար 2-ը կատարողական ու կոմպոզիցիոն առումով բարդ մի ստեղծագործություն, որը Դիանան հաջողությամբ ներկայացրեց։ Համերգային ծրագրի երկրորդ մասում հնչեց միայն Չայկովսկի, ում համար տարին հոբելանականը։ Այսօրերին ռուս մեծ կոմպոզիտորի 175-ամյակի նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվում աշխարի տարբեր երկրներում, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում եւ Մոսկվայում անցկացվում է Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթ։ Ասենք որ մրցույթի պարտադիր ծրագրային ստեղծագործություններից մեկը Դիանան կատարեց մենամերկի ժամանակ մի առանձին զգացմունքայնությամբ նա հնչեցրեց Չայկովսկու մելանխոլիկ սերենատ եւ մտորում ստեղծագործությունները, որոնք աչքի ընկան ներքին հարազատության ակնհայտ շեշտադրությամբ։ Ժանրին հատուկ թեթևությամբ Դիանան կատարեց ռուսանճարեղ կոմպոզիտորի Սկերցոն եւ Վալս Սկերցոն, որոնք միանգամից փոխեցին դահլիճի մթնոլորտը։ Համերգն ավարտվել էր, սակայն հանդիսատեսն ասերս չէր ուզում բաժանվել ջութակի կախարդի չնչուններից։ Տեղի տալով ունկնդրի համար ծափողջույներին, պատանի ջութակահարուհին մենահամերգը եզրափակեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Քայլերկով»։ Արցախի պետական կամերային վագախմբի առաջին ջութակ Իրինա Սոկրատյանը դասավանդել է Դիանային եւ երաժշտական դպրոցում եւ ուսումնարանում։ Այսօր էլ ուշի ուշով նա հետևում է իր սանուհու հաջողություններին։ Անզեն աչքով միանգամից ես տեսա ինչքան վստահ է դարել Դիանան, շատ վստահ եւ հասուն։ Արդեն տեսնում եմ, որ մեծանում է եւ ինքնավստահություն է ձեռք բերել։ Չեմ կարող ճիշտ ասած ասեմ, ինչն է պատճառը, Միգուցե այն, որ ինքը Երևանում է ապրում, բայց այն, որ դա նվագի մեջ էլ ազգացում, դա միանշանակ։ Ձեզն արդեն 3-րդ տարին է նվագում է մենահամերգներ, անցյալ տարվա վրա նույն ձևի շատ բարդ ծրագիր է այս տարի ընտրել։ Ձիանան երևի ընդմիշտ ընտրի նմանատիպ բարդ ծրագրեր եւ պետք է ասեմ հաղթահարում է։ Կարևորը նաեւ որ ոչ թե միայն ընտրելն է, այլ հաղթահարելն է։ Շատ բան կարելի է ընտրել, բայց չհաղթահարել։ Նվագի ընթացքում ես նկատել ստացվեցի այն, որ զգացվում է աշխատանք, զգացվում է կոնտրոլ, դա շատ կարևոր է, զգացվում է դիսցիպլինա։ Այդ երեք կոմպոնենտը արդեն հաջողության գրավական։ Այո, ինչ որ մի բան իրանից ներկայացնում է։ Շատ ապրի, ես իրոք ցանկանում եմ ավելի մեծ քայլերով առաջ ընթանա, հնարավորինս ինչ պոտենցիալ ունի, որ เป զի այդ ամբողջ պոտենցիալը նա բացահայտի իր համար։ Իհարկե, մտահղացումը եւ ամեն ինչը parza որ պարոն Մկրտչյանինն է, բայց երևի թե շատ ավելին կա դեռ անելիք, որ เป զի 100% ասենք, որ այ դա Արտաշես Մկրչյանի մտահղացումն է, որտեղ դա իրոք նրանն է։ Եթե Դիանան ընթացքում գտնի Իրանը, դեռ նա ուսանող է ու ինքը շատ պարտաճանան չէ։ Գիտեք, Իրան դա միշտ տարբերել է, որ ինքը միշտ լսող է եղել։ Շատ հնազանդ անձնավորություն է, որ ընդունում է, որ վերջ դա դասատունա իրա եւ դա պետք է այդպես լինի, ինչպես նա ասեց։ Ես այդտեղ էլ չեմ կարա Իրան մեղադրեմ, որ մեջ իր ինքնորոնությունը դեռ չի բացահայտվում, որտեվ նա ցանկանում է դասատուի ասածը անել։ Այն օրվանից, երբ որ դասատուն կթողի ավելի շատ ինքնուրույն աշխատանք, դեռ զգացում է, որ անընդհատ դասատուի ձեռքի տակն է։ Միգուցե դա ավելի ճիշտ է, չեմ կարող ասել, բայց ինքնուրույն աշխատանքից հետո միայն կարելի է ինքնուրույնության մասին խոսել։ Ստեսում եք նրան երաժիշտ արվեստում ես տեսնում եմ դեռ ուսումնական process, որովհետև ոչ ոք չգիտի դա երբ ավարտվում եւ երբ նոր փուլ սկսվում։ Դիանան ունի իր նպատակները որոշակի, աստված դա բոլորը նա իրականացնի։ Դեռ շուտ է խոսել որտեղ եմ ես իրեն տեսնում։ Այս պահին ես իրան որոշակի բայրում տեսնում եմ, բայց ես կարծում եմ դա վերջնակետը չի, նա պետքա ձգտի ավելինին դա ուղակի աշխատանքի եւ ոչ միայն աշխատանքի արդյունքում է լինում Կարելի ասել, որ նա ծնունդ է նվագախմբի, ասենք դրական շարունակ։ Միանշանակ։ Բոլոր երեխաները ավելի շուտ տենց մեծ քանակությամբ երեխայից չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ այն երեխաներին, որոնց ես եմ տեսել։ Դա Դիանան է, Արություն եւ Դավիթ։ Այդ երեք երեխաները վերջին հաշվով երաժշտության հետ կապը իրենց ստեղծվել է նվագախմբի ստեղծման օրոք։ Միանշանակ, ոչ մի այլ պատճառ ես չեմ կարող տեսնել։ Միգուցե նրանք էլ գնային, ինչպես օրինակ որոշ շնորհակի ծնողներ, բարեկամներ կան, որոշ երաժիշտներ, կատարողներ կան այստեղ, որոնք պետք է ասեմ, որ գնացել են ոչ թե նվագախմբի պատճառ, այլ ուղղակի գնացել են երաժշտության։ Միգուցե այդպես լիներ, բայց այն ինչին նրանք հասան այսօր, առությունը ցավող սրտի շատ իրոք տաղանդավոր երեխա էր, բայց նա որոշեց չշարունակել, նա որոշեց այլ մասնագիտություն ընտրել։ Շատ ցավում եմ, շատ երաշտական տղա էր։ Բայց ինչը վերաբերվում է Դավիթ եւ Դիանային, իրանց հաջողությունը այսքան ինչքան նրանք հասել են, դա միանշանակ նվագախմբի շնորհիվ Դիանա Մեսրոպյանի հետ փոքրիկ զրույց ունեցանք երաժշտության եւ հարակից այլ հարցերի շուրջ։ Ամենակարևորը երաժշտության մեջ կոմպոզիցիա, կատարողական տեխնիկա, իմպրովիզացիայի մասին կարծում եմ չարժե դեր խոսել Անհատական է կապված հենց ստեղծագործության հետ, կան ստեղծագործություններ, որոնք զուտ տեխնիկապես են ու պետքա ուղղակի տեխնիկապես լավ զարգացած լինել, որ เป զի կատարել, իսկ ավելի մեղեդային ստեղծագործությունները արդեն պետքա զգալ Պատահում է, որ զգում ու չես կարողանում փոխանցել հանդիսատեսին։ Այդպես էլ է պատահում։ Ես կարամ ասեմ, որ այդքան լավ չես զգում, ինչպես ես նշեցի, նորից կարող եմ կրկնել Պագանինի խոսքերը, որ եթե պետքա չափազանց լավ զգաս, որ เป զի զգացնել տաս։ Եթե հանդիսատեսը չի զգում, ուրեմն դու դեռ չես հասել այդ աստիճանին, որպեսզի իրեն զգացնել տաս։ Դեռ այդքան լավ չես զգում երաժշտությունը։ Քանի տարի է արդեն ձեր մտերմությունը, քո եւ ջութակի։ Արդեն 9-րդ տարին է։ Ես սկսել եմ նվագել 9 տարեկանից։ Տարիքի հետ ինչ է փոխվել կոչվում։ Չեքուս ստեղծագործությունների կամ կոմպոզիտորի առումով։ Կարող եմ ասել, որ գնալով ավելի հետաքրքիր է դառնում նվագը, թե ստեղծագործությունների առումով, թե նվագի առումով, որովհետև ավելի հանրաճանաչ, ավելի հետաքրքիր ստեղծագործություններ ես վերցնում, ստեղծագործությունների հետ ես ծանոթանում։ Միջավայրը նշանակություն ունի այսօր սովորում ես Երևանի կոնսերվատորիայում Երևանյան երաժշտական միջավայրը։ Ազդում է երաժշտի ձևավորման վրա։ Այո, իհարկե, քանի որ շրջապատը մեծ կարևորություն ունի, եւ ինչ շրջապատում որ գտնվում ես արդեն նման մարդկանց հետ ես կապ ունենում եւ այնտեղ բացառապես պրոֆեսիոնալ մարդկանց շրջապատում եմ եւ այս մի տարվա մեջ ես ահագին տարբերություն եմ զգում իմ մեջ նախընտրած կոմպոզիտոր ամենասիրած կամ տարբեր կոմպոզիտորների եմ սիրում բայց այս համերգի շնորհիվ ես ավելի խորը ծանոթացա Չայկովսկու հետ եւ կարող եմ ասել որ շատ սիրեցի անչափ հոգեհարազատ են ինձ նրա ստեղծագործությունները Իսկ անվանի ջութակահարներից ում կուզենայի երբևէ հանդիպել կամ նվագել նրա հետ։ Իմ երազանքը անկատար է տենց էլ, որովհետև իմ շատ սիրելի ջութակարի Աշա Խեյֆից արդեն չկա, ցավոք, բայց կարող եմ նշել Սերգեյ Խաչատրյան, Էմանուել Ճկնավորյան, որոնց նույնպես շատ-շատ սիրում եւ հավանում եմ եւ կցանկանայի մի օր նրանց հետ հանդես գալ։ Գործիքը հնարավորություն տալիս է արտահայտելու զգացմունքների ներկապնակը, ավելի շատ, երբ ես դիմում գործիքին, ուրախ թե տխուր պահերին։ Բացի պարտադիրից, որ պիտի աշխատես։ Սա ասենք պարապմունքի ժամերն են, բացի այդ պարտադիր պարապմունքի ժամերից, երբ է ձեռքդ գնում դեպի ջութակ, ուրախ թե տխուր պահերին։ Ասեմ, որ այդ պարտադիր ժամերը չափազանց շատ են, պարտադիրից բացի ժամանակ համարյա չի մնում, բայց չգիտեմ, ավելի շատ երևի տխուր պահերին է ինձ օգնության գալ գալիս գործիք է։ Պարտադիր օրվա մեջ քանի ժամ։ Նայած օրերին, եթե դասերի հետ աշխատանքային օրեր են, այսինքն դասերի հետ երևի 4 ժամ, իսկ համերգներից առաջ նույնպես կարող եմ ասել, որ սկզբնական շրջանը ավելի կարևոր է, ավելի շատ պետք է պարապել, քան համերգներից առաջ, որտեղ համերգներից առաջ արդեն պետք է ամեն ինչ պատրաստ լինի։ Իսկ ազատ օրերին երևի 6 ժամ, 7 ժամ։ Ինձ համար հանելուկ է թե ինչպես է կարողանում երաժիշտը մտապահել այդքան նոտաները։ Կա որևէ գախնիկ, որևէ գախնիկ չկա, ուրեմն այդ աշխատանքի հետ ակապված, եթե անընդհատ նվագում ես, հնարավոր չէ չհիշել։ Եվ երբեք չեք շփոթում։ Չէ, լինում են, իսկ մա հուզմունքի հետ էլ ակապված այդ շփոթմունքները, բայց հիմնականում մտապահում ենք եւ նվագում ենք։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ենք մաղթում։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյանը։